la yuhibbul mufsidin. Fasodchi kishilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Fasodning eng kattasi Allohning yo'lini to'sishlikdir, birodarlar. Chunki Allohning yo'li bilan salohiyat barpo bo'ladi. Allohning yo'lini to'sgan odam yo'llarni tekislasin, daraxtlarni ko'kartirsin, bu odamni biz fasodchi deb aytaymiz. Bilib olishimiz kerakki, Allohning yo'lini to'sib turib, hamma joyda tillo bilan surtib tashlasa ham biz buni mufsid deymiz olloh yaxshi ko'rmagan kishilar deymiz mana shu sifatdan biz uzoq bo'lmoqligimiz kerak chunki ollohni yo'lini avvalo unday olam qurilmaydi ollohni yo'lini masalan to'sib turib bunday dunyodagi bunaqa ko'rkam olam qurilmaydi birodarlar qurilganda ham islom yo'q bo'lib turganligi uchun ma'lum bir vaqtgacha bir quriladi u qurilganligi ichi chirib qolgan narsani ustini bo'yab qo'ygandek degan boshqa narsa emas Alloh mufsidlarni yaxshi ko'rmaydi